Nesken egin nuko izbat ez. Itsek inolax? Nesket nesken egin, nesken Iritzi? Nesket nesken egin, nesken egin. El Heberi? nesken egin, nesken egin. Bertso? Nesket nesken egin, nesken egin. Istoia kentiz? Nesken egin Nesken egin goiz batez, egin Lucien Etxe Zaharretak neandertalak karikote teizku gogu ala omen baketsu zen jentarte bat gien homo sapienzak beno hanitzeze baketsuago eta berriz hotze agertuko zaizkia Lucien Etxe Zaharretek egiten dian galtua nora arbelbidar diz aiko da ardura hitzaekin Antion Kurutxarik aipatuko teizkusi behuko zin biden dezagertziak eta hortan kokatzen da matala zen ipuin edo errealitatia. Lauren txagertuko zaik kantoekin euskal bluza eta irlandezak euskal muzikaz interesatzen zaizkula e. Eta Niki Talamuntiarrak e aipu gehi dutuk egun, zede brudien, nuntik horra den ote kronika hau ikusiko dugu egin goiz baten hunen urhentzian. Euskari horretiak! Aldikuan aldikesi egin hun. Jaten eta edaten dugunak gu eusagaria jondoiuak ekarten dutiala ezin nuka. Kafe, alkohol, gizen eta hitzen rokaldi luse batek hoi baiesta lezake. Fantasmake badia janhaian unduan haindia barnak gutan txartuik, nun eta jenten beitan egia bilhakatzen dien. Fantasma hoietai kanitz, seksuain unguian kokatzen dia. Seksua, agian gue barnian gordeik den beldurik handiena. Eran bezala hainbat ustekeia badia huni lotuik. Gizonen beitan pü bat nausi. Ernal txotxa handiago, lodiago, gogorago eta plazer emaile handiago izatia. Nula zanitxetan gue buiaen gutiesten aigien, baliteke mundu zabaleko gizonek pentsatzen dela ben ernal txotxa ondokua beno tipiagoa dela. Hortako jodu delako afrodiziakuetat. Afrodiziakuak. Egia badeta espada gue ahalt seksualak hobe letzazken zerbait. Ekialdian adibidez rinozeroz adarak erhautsi eta hartzen dutie penizaen indartzeko. Hebene, eraiten da funtsian adarra bezala diat. Hortako behiadar erhauts hartzen den ez dakit, ez baita aiza jakitia barruk zei gaiten den. Sumait aibadia ben pultsio seksualak garratu beharrez, beste sumait izan dia aitziko bidian, hots haien ahintu beharrez baten aipatzeko baizik ezpada John Arway Kellogg, nur debruzen hau. Himetzu gerementian bizitu izan den estatu batuetako zientzialai bat. Hau masturbazioaen etxai gorria zen. Jaun hunek bekatu huni hainbat ondoio bizkarri alatzen zeitzon hala nula ahilezia fisiko, mental eta e hasin has zertako ez gerlak. Be hospitalian txendatzen ahaltzutian eia ke minez hunkik ziela zion. Beste gizaz erraiteko, mila eskernioen ondoioz ez bazen eia sendatzen, kelog jaunaena bea etxen masturbatzen zelakoz. Ez, beraz, kelogek etzialakoz kausitu eitarzunaen kentzia. Mina adaretik hartu behar zela iabakik, libru batetan hainbat aholku plazaratu zutian. Erradikalenak, sohai gabe motikuer bustan puntaen mustia. Neskatiler aldiz produkto kimikoekin klitorizaen ere hastia. Poeta fia guebedezia. Dene kaisa kumpreni genezaken mesala mutureko aholki etzien jenten beitan arrakasta handik uken. Ordian beste teoria bat jintzeion goguara. Halabazen eta ezpazen, masturbatzeko gogua janhaitik zela erantzian ordian. Sehetarzun handik eman gabe, Ozenki rantzian urdanki hogi biskotxe jale, te edale eta sigareta pipa zalek gaitz handiaz hunki kizateko mehatxe gorian ziela. Bihiki jatia zela masturbazioa ibu egiteko armaik sentroena eta erregima hoi jeiki orduko jeraiki behar zela. Behitza kobretan ezaizutian, asiak edo bihiak deshurtu edo deshidratatu eta saldu. Egunko egunian, hamahio miliar dolar ere dutien, enpresa bat bilhakatu da John Harvey Kellogen asmakizuna, eta deitzen da Kellogs Cornflex. Goiz guziezien haurek jaten dien askaiai esker gutiago masturbatzen dienez, zi hauek badakik ezie. Haleike nur behaen buiai plazee maitia, ez zaitu du mundu juntako minik handiena denik. Izan untsa! Gehi librian! Lucien Txezaharek taekin egun uh, kirolean balore handi bat dian gai bat kariko deikuk nahiz ezten kirol txoraz zanen? Ba, agresibitatea, agresiboa, ez dakit uh, nola handaiteken, oldarkor old behar bada, honi uste dut, oldartzea, da, bakizu, bakotxak gure baitan dugun uh, indaren biltzeko ahal bat, uh, kontra joaiteko. Eh, behar bat hori agresibitatea, binean bo, dugu agresibitatea, zenta eh, gerlan eta kirolean, erran duzun bezala, hor balore nagusi bat baita, eh? Bai, gerla denboran gira, Afrikan, eta ikusten dut. Eta kirola eba di, eberen denboran, kukua ba. Ah. da Afrika de Nazion. Ba, ba, ba, ba pizkat, beldur hamaiten duz, eta behatzeo zola ikuntza nola funtzionatzen den, eh, ez dakit ikusten dutola gutita, minan, uh, eh, eri ah, buruzko erreportai batzu, telebistan, eman da zuen, oartzen zira, iduri dutela uh, futbol ekipo bat edo, bai zo, sekzione horietan genera eta ma bost, goi bat dira, hola, elgarrekin bizi eta elgar sustatzen, el, elgar uh, maitatzen, elgarrekin dusak hartzen, eta zin, kirol uh, balore bat uh, bezala dela, gerlaren egitea eta... Familia edar bat ba, familie laguntasuna ere omen erreiten zen lehen eh, ah, gizontasuna. Markatu emaztea entzuleak, binen zerbait holako zerbait biltzen zen, uh, eh, gizontasuna liteke agresibitatea behar da. Eh, It's a txar bat erabiliz. Eh? Hots, uh, nahi gai hortan sartuz, eh? uh, sapiens arraza, hortari, gure arraza, nahi gure humanoiden arraza, sapiens, sapiens hori da, eta omen agresiboak girela. Zenta, gira, linea zuzenean, xempanze simino Eh, gauza interesanta da, ez direla simino guztiak agresiboak. Ez direla oldartzen, ez dutela denbora pasatzen, besteen zanpatzen, besteen jatekoa, besteen ontasunak hartzen, eta bada agaza, simino agaza simpatiko bat bonobo izenekoa. Pentsa mazo, denbora pasatzen dute, elgarka asatzen, elgar goxatzen, amo diboa egiten, eta hori... E, Dakizun bezala, ez da gure bertute ba, bat, eh, Elisak eta Enizek ondenatzen dutena. Uh, eh, Gana dut, eh, azken batean eh, gogoetatzeko da, gu, hea ez denez, ba, jinkoa uh, ez dakit, minan, norbait trompatu gure arraza berezi hau sortzean, eta hortarik sapiens sapienz ahasa ipatzen baitut, oh, nahi bauzu, eh? badu nubeitan berreta mar mila urte, or, hortan hesia girela, eta uh, hori baino lehen, bazen beste bat neandertal, eta piskat neandertal ez nahi nintzatu, zenta azken estudioek agertzen baitute, arraza hori ez dela uste egin nuen bezin bat basa, salbaia, agresiboa. Eta badago eta bide bat hor, eta prezeski, Ameriketako jakintzun baten eh, lanak nahi nituzka ipatu hor, eh, permisionia uste bai, bai, badautazu. Ba, bai, Ba, ba, nik ez teat agresibitateik nihula ze eh, agertuko, zein haipa, haipa. Eh, ez dakit zehitzen prehistoriako gauza horiek, untsa behatzen bada, bada Lucy eta holako neskatsa bat, duela milioi bat urte, kohestur puska batetarik izen hori eman diote. Obilako Europan ditugun lehen arbasoak dira neandertalekoak horik, uste dut, egunta berroita marmila urtetik, egun mila urtez nun behitan, egon dira, eta gero ondotik, omen, dira sapien horiek, eh, eta eh, ni bezalakoak, eh, eh dugunak, eh, ez dut eranen goxuak girenak, baina zibilizazioen sortu dugunak, eh, eta dakizu bezala sapienz horiek, sortu horien artean, sortu da, croissant fertil deitzen den, bakizu, tigre eta eufrat ibaion honen inguruan, lehen zibilizazioak, asirianoak, gero egiptokoak, gero greziakoak, erromatarrak, eta azkenean Europa eta Frantzia biztan da. Hori, hola erran animaleko gezurrak erraiten ditut. Ez da bat ere hola, e, zenta dira munduko beste parte guziak, holako gauza. E. Hori ikasi dugu guk eskolan, e, e, jende zibilizatuenak, alako inzinamendu bide horietanik, heldu girela, beraz, sapienzetik. E, bon, badakigu, askeda ikustean nolako basakariak izan diren, gure mundu zibilizatu honetan ikusteko, Ez girela behar bada hoberenak eta nun bet zerbetek hutsegin duela. Diteko berriz, oiztian aipatzen nuen gai hortarat, eh, neandertal hori, eh, ez da badatu da biziki. Ust, eh, omen eh, batzuek erraiteute gure artian badirela batzu, ez da bat badirenez. beraz, neandertal hori omen e, e, baliteikela oraindik horietarik. Beste gauza zen, kuhutzatzen ahal ote dira neandertal eta e, sapienz horiek. Erranda ez ez, dudak omen agertzen dira, zenta elgarrekin bizi izan dira, Eh, bon, arraza ezberdinen artean normalki ez da fekondazione edo horik eh, uh, posible, orduan uh, ez da dudak bat dira. Uh, Baina beste gauza bat da ere, azken batean, uh, sapien zuriek asmatu dutela zibilizazioa, ez dela arras egia. Lehen ehorzketak eta hilobiak eta neandertal hori nahi dira. Eh? Ehorzten zituzten beren lagunak, eh? alako apaingarri batzuekin, eh? lepokoak eta erraztunak eta baziren nolakoak harrapatzen dira hilen errespetua zen eta erraiten da, azken batean, zibilizazioa hasten dela hilen errespetua den puntutik. Eh? Hots, azken batean, eh, uste baino zibilizatuago direla. Uh, eta bestalde, agertzen da, ere, nahi bortizkeria, agresibitatea, oldarko tasun hori, haipatu duguna hastapenean, menturaz, laborantzatik heldu dela lujaren eta ontasunen jabegoa. Hori, uh, oinarrizko gauza bezala jarriz, Zerbaiten jabe balin bazira, eta hauzoaren <laughs> jabetasunak e, zuriak baino politakoak baitira, heldu da jeloskeria, eh, jaidura berezi batzu, erraiten zen bezala, lehen katesiman, eh, jaidura, edo, jalgidura, zure gogo bat, besteen gauzen hartzeko, eta gerla. Gerla, mugak jartzea eta beste, omen... Jabetza privatia dekor nun bait? Ba, privatze hori, bakizu, eta emeetzi garen mende arte behar da egon, eh, euh, prudon bezala, la propriete se le vol. politikan norbetek hori eran arte. Eh, eh hotz, diabego horrek, omen ekarri eh, duela gerla eta agresibitatearen areagotzea. Bon. Hotz, neandertal etzela arrasola, ba, etzela hain reiten dugun bezin basa, eta eta omen bada Ameriketako ikertzaile bat, eh, neandertalen ADN hori ikertzen ari duena, eta osatzekotan dena. Uh, Badakizu, genom humen ditzen dena frantzesez, eh, hori berriketan baizik ez da ezaguna, hori erreiten delarik eran nahi du, sapienz horien genomoa. Eh, aden hori, euh, omen, zera euh, neandertal horietarik batena ikertzen eta osatzen ari dute. Eta badakizu beste gauza bat, euh, ere, klona, klona sistema hori, orain zelula batetarik, beste batzu egiten aldirela. direla. Eh, azken batean, uh, beraz, neandertalen ADN hori bildu eta proposatzen du ikertzaile horrek, alako klonatze zerbait egitea, zelula bat sortzea eta ama ekarle batekin neandertal baten sortzea. Ikusten duzu, orduan, omen ez dela izanen hori narrapatzea, ikusten duzu, ama sapiens bat, neandertal ume bat sortzen, baina eh, arraza berri bat sortzen balitz uh, eh, baketsua galdea pausatzen dut, ikusten eh? eh, duzu noa eta aiden uh, tiroa, edo uh, ezote da gure agaza maiz erraiten dugu uh, bere buria kondenatzen, ezote du kondenatzen etorkizunari buruz, baiko salbaikeri, natur funditze eta beste guziekin, ezote da beste behar bada, beste agaza bat sortuko ondotik, ezote da behar bada gure sapiens arraza hori hil eta, Zote da behar beda neandertal berri bat sortuko, arraza berri bat sortuko. Uste duzu, nolako gogo eta sako nera teltzen ahal giren. Notaki, biharko munduak nola izanen diren, eh? eh ala, gogo eta bat behar bada. Mil esker. Neskene, neskene, neskene goiz, goiz batez. Laurentz goelankidian ganat juiteko puntia hor dugula, muzika batekin horra betzaik egunon Laurentz. Egunon, uh, eh, titika. Ordein zer ekartan egun? Bo otaik. Otaik, zer ba. Zer nahizka, eh? Ba, otaik bat berdo eh, kaitatu jaleike. Bai, ordein lehena dukek bluza. Bluza, euskaz ere egiten da bluza, badakik? Bai, fe, uh, eh, peti, niko, eta batiak, abini bat mendu hoktan bat Bai, eta atzama, fe, baduk, beste talde bat, belze bluz da hitzen dena, horiek uh, eh, bergar aldekoak dira, eta talde hortako liderak egin dezagun, ibon lagainaga eta azier elortza direla, bon, taldea initzez handiago duke, baduk, uh, eh, bezala, bateria, gitarra, basua eta duk haize sekzione bat ere. Eta horiek beraz berregarra aldekoak dira, susenian euskaz eta inglesez kantatzen die, eta berriki parte hartu die eh, lehiaka batian, eta behaz eh, lehiaka hori Road to Memphis deitzen da, eta saikatuk izan dira, munduko finalian parte hartzeko menfizen hori Amerikako estatu batuetan eh, eh, da eta urtagilaren oita amagian eran ebeita asteuntan parte hartzen zien finala ondian takitze egin dien, eh? mena bon hala, uh, eh, Belze badie diska bakar bat eginik eta urtik hartuik behentzunen dugun lehen doinu hori deitzen da Ibargarai Blues. Huntza. <laughs> Hala. Eh, bon, kusiko diak ez erdien eh, manea dinodin uh, eh, euskal talde blues hunek. morning blue. Long Talk. Istoia kantiz! Antion kurutxarirekin egun eta pentsu diat, zer, eh, hitzartu ginean, hama zazpigeren mente hortan txuduren txartzia? Bai, hori zen eh, hitzartzea. Itzar, zer atzaman duko hama zazpigeren mente hortan aipagei? Hama zazpigeren mendean, eh, be, Siberun, Eh, gauza batzu trenkatzen direla, hori nahi dauziet pixkat eh, esplikatu. Hor ditiagio uh, eh, Matalaz, Le Conte de Treville eta besteks? bon, kaseko diagio? Ha, hori da, memento famatuena, eh? Matalaz eta Treville, Treville do Troavilleko jaunaren uh, histori horren inguruan, baina, bon, la, histori horretara teltzeko, nahi nuki pixkat haintzineko mendetara joan, flashback luze bat, eta flashback horrek espikapen frango emaiten ditu amazazpigaren mendean gertatzen diren uh, gauzeri. Horren eh, flashbacka joiten da amabos garen mende arte. Amabos garen mende erdian bururatzen da ehun urteko gerla, Frantzia eta Inglaterraren artean, edo hobeki gaiteko guretako hemen Frantziako erregea eta Akitaniako dukearen artean. Bo, Akitaniako dukea, memento berean, Inglaterrako erregea da. Eta Akitaniako duke izanki, akitanean diren lur guzien eh, jauna da. Hen artean, bada Lapurdi eta bada Siberu. Hama garen mendean, basena bage da ono ultrapuertoz eta Nafarroko erresoman barnean da. Eta orduan, frantxez armadak nagusitzen dira, egun urteko gerlan, gerletan, uh, ingleseri edo akita endiarreri. Frantziako armadentzat uh, ari da, jauna, biarnoko bizkontea. Gaston, bon, ba, izan dira iniz Gaston, hau irugarrena espaniz trombatzen, honbatzen, iru edo laugarrena, irugarrena. Eta orduan, frantzeko errigaren kondu berkonkistatzen du Sibiro, Sibirua. Mila lau bergoita bederatzean. Bo, biarnoko jaunak pentsatzen zuen, lotzen alko zuela Sibiru bere lugeri, <clears throat> ez da hori gertatzen, frantziako erregeak egzisitzen du Sibirua izaitea frantzes. Mila lau bergoita behatzean orduan, teorian, Siberu sartzen da Frantziako erresumaren barnean eta Frantziako lur bat pilakatzen da. Itun bat pasatua da, eh? Sibirotarreko onartzen dute, frantxas erregi hau dela, irauten du guti gora bera amak urte, benen guretako importanta dena da, frantziako erregea edo erregeak baliatzen direla garai horretaz, idatziz emaiteko edo idatziz galdegiteko siboterek eman ditzaten heien ohidura guziak. Zergatik lehenik lur hori ongi ezagutzen, egona da Luzaz uh, eta Luzaz ingleseko erregeen uh, menpe, eta orduan uh, eh, frantxe erregeak ez dakite sobera nola kudeatu den, eta gainera uh, <clears throat> eraikiak izan dira instituzio batzu siberun frantxe erregeak ezagutzen ez dituztenak zinbidiak edo zidiet, eta eta dena. Eta, orduan, galde egiten dute hori dena idatzi semana izan dadin. Eta hola ditugu eh, Sibiroko uh, instituzioak eta Sibiroko ohidurak mila bosteun eta ogoian, orduan, amasai garen mende astapenean, askifite, konkistata gero askifite, e, idatziak emanak. Historialariek ez dakitena da, zeren ondorioa den. Eh? Badakigu, edabidez, lapurdin izan dela pataska bat, badakigu lapurdin desagertu dela instituzio nagusia, ez eta fenomeno bera gertatzen da lapurdin, idatzi zemana dira lapurdiko instituzioak edo lapurdiko eh, oidurak, eta galtzen da eh, ermandadea, eh, anaien arteko eh, instituzio bat, egoiten da bakrik xutik biltzaha. Benen biltzaha zen ermandadearen zati bat bakarrik armandat deitzen zen, izen kaskoin bat, hau desagertu da. Eta hunek bazuen izigarriko poderea omen, e, erten dut omen zenta historialarek ez dute horren e, atzaik gauza gutxi atxemaiten da dokumentuetan. Baina badakigu desagertu dela hor eta egon dela sutik bakarrik biltzarea. Siberun zegertatu den txusen ez dakigu, aldiz badakigu mila bosteun eta ogoian idatziak direla uh, ohidurak. Siberun itxure arabera denak sutik egon dira eta <clears throat> instituzio hien artean bada zerbait jabegoaz edo jabetasunari buruz eta bada zerbait lur eh, eta lur aman komuneri buruz lur e, publikoetaz e, sinple egiteko Ejana da e, sibrotarek baliatzen dituz baliatzen ahal dituztela mendi oian batzu denek aman komunean dituztenak eta lur horiek ordan deitzen dituzte komunak komunalak edo lur aman komunak bon, simple egiteko, izaiten aldira, lur publiko batzu. Sibirotaren lur publikoak, ordan, Sibirotarek eh, erabiltzen aldituztenak, eh, zura hartzen alduzu, egurra egiteko, edo e, zure kabalak igortzen aldituzu. Gertatzen dena da, amazazpigaren mendean, frantses monarkia indartzen denean, eta zentralizatzen denean ono gehiago, joiten gira hor prozesu luze batetara, da monarkia absolutua. <clears throat> Erregeek interpretatzen dutela, dokumentu hori eien eh, honetarako. Eta arduan, lur publikoa baita, lur publikoa babesten duena da erregea. Eta interpretazioa da lur publikoak egan nahi du erregearen lura. Eta horrela du, lui amairu garenak interpretatzen uh, eh, Sibirotaren ohidura, eta erraiten du, jakin errazten die Sibirotarer, eien lur publikoak harenak direla, eta erabaki duela, er, arek, lur horien saltzea. Diru beharretan da erregea. Bere bizi moldea ere kanbiatzen ari da, erregearen eta haren inguruko bizi moldea. gero eta diru gehiago behar dute bizitzeko errege handi horiek. Eta erabakia dena da saltzea Sibirotaren lur amankomunak, komunak, lur publikoak. Katastrofe bat Sibirotaren zat, ziren eta izigarriko presio azkar batean emana da eta gainera, zuzengabekeri haundi bat, zeren eta ordu arte, sibiloterek baliatu dituzte uh, lur horiek, beti danik baliatu zituzten bezala. Horren, bon, sibiloterek astapenean do, sortzen dute hau bat, eh, erregiaren eh, juristen kontra, hori zalantzan emaiteko, baina paraleloki lur hori saldua da. Eta saldua da Eh, jaun, jaun bati, kaskoin bati, olorrueko eh, seme, seme bati, Jean de Peire deitzen dena, hau Notable bat, duko ez? Hala, notable baten seme bati, aita notablea zen, menan hua, egona da Pariseko gortean, izan da Frantziako erregiaren uh, deliten kapitaina, musketeren kapitaina, eta sartu da biziki aberatsa, eta biziaren uh, bururatzera, un, berriz ere bere lurretarat etortzen da, hego mendebaldeko frantziarat. Eta harek du erosten, harek ditu erosten, Sibirutaren lur aman komun horiek. Ordan hau da, Troisville edo Treville hioiko jauna. Erregiak zor baitazkoa iniz gauza, eraikitzen du harentzat eh, konterri bat, irurin, erosi dituen eh, lur horietan erosidu ere Montoriko jaurgoa, eta horren noble bilakatzen da, etzen noble orain ordu arte, Orduan, berpisten ari da Siberoko jaun bat hor. Eta lur haman komun guziak haren, Orduan, gatazka handi bat hasten da zat eta jaun horren artean. zer eta Siberotarek nahi dute berreskuratu lur hori. Hala nola amazazpigaren mende erditsutan zertaratua diren Siberotarak. Han artean, gehitzen da beste arazo bat, uh, ordezkaria maulen egoiten dena, mauleko orain gaineko hirian, maule gara jartan hauzen, eh, behereko partea zen gehiago letxarre, ez osoki bainan parte handi batean. Zerga berri batzu, inposatzen ditu, eta herri. Mauleko jaun horrek? Mauleko kapitaina, maulen egoiten den eh, kapitaina. Egan nahi du, ororen buru hor, biziki, biziki zaila dela bizia xibotaren zat. Asten da, eh, emigrazio bat, erronkariko ibarretara buruz eta, hala, ordan, egoera biziki zaila, eta testu inguru horretan, da, holdartze hori gertatzen, matalasen holdartzea. Ordan, gira, mila, eh, mila urte hartan. Irurgoian, ez da gehiago Lui Amairu garrena, erregea, frantzian, da haren semea, Lui Amalau garrena. Eta hor da, ordan, altxatzen, Sibirotak talde bat, Eh, mitikileko uh, erretoriak ere manik, hau da goienetx, eta haien eh, haien uh, uh, uh, oiua da herria. Ordan, bada talde gotor bat, matalasen inguruan, eh, Sibrotar herritar frango, oldartzea zabaltzen da askifite siberun eta heiek galdegiten dituzte instituzioak finkatzen dituzten dokumentuak eien instituzioen hobeki defendiatzeko eta galiten dute ere gutxi gora behera eh, zerga berri horiek eta injustizia guzi horiek geldi dizten Siberun. Oldartze horrek eh, lortzen du eh, juntatzea hautetsi batzu, goienetzen alde. Egan nahi du, oldartze horrek hartzen duela, hedatzen dela zinez, eta badela egiazko arazo bat pausatzen dena. Sibroko nobleak itzultzen dira horren kontra. Ikusten dute zemat galtzen alduten, eh, e, e, erregeak eh, saristatzen ditu nobleak, Frantzia guzian, eta horren ikusten dute hor badutela parada bat, ebe parada doble bat, da instituzioen ahultzea eta horren eien buruen, eien buruaren goratzea. Nobleak itzultzen dira e, matalasen kontra. Eta proposatzen dute eien burua emaiteko, emaiteko erregeren defentsan. Hala, eta ordan hor, joiten gira emeki emeki uh, gatazka bati buruz, egiazko gatazka bati buruz, zer eta izanen da, gutxi gora bera, nobleak eta erregea, uh, siberoko erritaren kontra. Bon, Klase historia bat unbai? Bai. Lehen gatazka, deitzen da, uh, undurainen. Olerten da? Undu, unduainen. Bai, unduinen. Undu, Hala, azaruan, mila seiunta irurgoita bateko azaruan, eihera batean, ez? Eihera. hor lehen gatazka, eta hor harritzekoa da, benen txibiroterrek, gogor atxikitzen dute saldun batzuen aintzinean. Ordan da, uh, irabazi balute bezala, eh? da, eh, garaipen bat bezala. Ez dute lugalde osoa atxikitzen al Xibiroterrek, eh, matalasek ez du dena atxikitzen al, eta askifite eh, noblezia, eh, noblezia eh, lugaldea eh, es, bere esku jartzen du, eta gainera erregeren tropak etortzen dira, orduan eh, askifite gaindituak izanen dira, eta bigarren gatazka da sohutan gertatzen dena, biaramunean, orduan. Et, biaramunean? Bai, biaramunean, ama bian, edo bi egun berantago, eta hor dira garaituak. Matalasek ies egiten du, nahi lituzke mendiak pasatu bestalderat eh, joaiteko, hamairuan alaike agrapatia da, jentanien eta preso, preso sartua. Urdinak ben dekoi. Urdinak ben, hala ben. Ala, uh, etxia dek. Eta etxe noble bat hor zen uh, errefusiatu eta hor da harrapatua. Hala, hemen digoiti orduan, uh, eh, burua atseman dute, atxilotzen dute, mauleko, uh, mauleko gazteluan da preso, askifite hau da, uh, zigortua da, eta orduan erakusteko zinez erregearen legea, burua mozten diote, matalasi, eta ezartzen dute uh, ate haintzinean matalasen burua erakusteko hala zegertatzen den oldartzen direneri. Eta hor, bildu dute, eh, zafraldi aski, aski gogor bat, sibotarek, eta hor den, instituzioak eh, ahulduak dira. Izanen da, emezortzik garen mendean, beste eraso gogor bat, sibotaren instituzioen kontra, eta emeki emeki horrela, iraultza arte. Eta hor epe luzean hori dugu olertzen, Ama garen mendean Siberu sartzen da Frantziako erresuman, Siberotar uh, eh, biztan lehen instituzio nagusia debekatua da. Eta horren, emezortzi garen mendean, siutik egiten diren instituzioak dira astapeneko instituzioen uh, nola erran, euneko eh, amarekoa edo ala, antxu desagertu dira. Gerota era sotuagoak dira. Eta emezortzi garen mendean, emezortzi garen mende burura tzean, irautzak emaiten du azken pundua, desagertzen baitira ofizialki, eh? lege zaharguzi horiek urratuak dira, baitira lege berri batzuk, konstituzio bat, departamentoak, eta orduan, ohidura guzi horiek privilegioak ziren, eh? desberdintzen baitzituzten eskualdunak besteetaik, privilegioak dira, orduan, irautzaileak kentzen dituzte. Matala zen uh, eh, gu, azken gudahoi, sohutan egin zen hortan, oai intermarxe, beste garaitzale bat, kapitalisma berriz ere, siberotaren eta lehertzeko. Berba lotura bat behar nuke ikusi hor, soituak eusela jortan intermarxe handi hori, horrek erakusten duela, beste norbait oraino irabazi duela, zenta erregeak desagertu dira eta orain beste batzu dira nagusi. Berba ikusten ez ditugunak, eta hori da berba lan mugimenduaren zako ematen baiti. Agian, agian, egin. kualdunak tiranoa rotzen iltzeko egiaz kues tiranoa Neskenegin goiz batez. Itzekin, itzekin, jolas, jolas. Egun ordin hitz bikoitza, ariketa gizan ora. Bai hori da, ardura itza, beraz, eman atazu, usu itzaren sentsuan izan daiteke, edo responsabilitateen sentsuan edo. Eta eni, ba, ardura itzak eh, ardura, dunari pentsara dit. Ardura dun, ere eh, izan daiteke nokari edo ardura dun, edo ardura duk toka. Ardura zaitez izan daiteke, lema ez da itxusia. Bizkita artean, ardura eh, enetzata, ardura edo argangura ielotzen dut. Adibidez, kronika egiteko eh, ardura eman datazu, titika, non bait? <laughs> Eta hor hor, nun ardura hori argangura bilakatu zaidan, fite, zer iganoen endut, interesgarria da eh, jaiten ari nintzen hauai, ulergarria. Ez dut, deniz eh, trinpatuko eta ba, zu izguzietan lehatuko eh, irratian, irratiak ez baitu barkatzen behine. Baina, aranguretan galdu baino, goazen arduratxu, beraz, eta segia intzina. Arduran bada ere, ardura jar hitza. Ez, hartu hitza ez, baina jar, atxe batekin, jarra, emearen bestaldeko hori osto jalea bezala, biriltasun bat edo biriltasun baten seinale edo. Ze, arduradun horietan, arduradunak dira gehienetan hau da jajak. Eta nik ezagutzen ditut bat baino gehiago. Ez direnak osto jaleak, baina bai koskoildunak direnak. Haja koskoiluna. Izi berezia, iztariak ez dute oraino iztatzen, baina aberean egeportaierako balio luke segur arraza berezia bezain eh, hedatua baita. Biziki reskea txemaiten eh, aldira. Ez du balio joitea oian galdu bateat eta hor gaua galdu ikpasatzea kanpoan begilagun bereziekin noiz agertuko den. Askida enpresetan gaindu eta fite aurki daitezke. Ez daugarri nagusi bat baitu, simplea. Harrorek, lehenik koskoilak mai gainan pausatzen ditu eta gero mintzatzen da. Koskoilak lodienak, edegenak, fermoenak dituela erakusi nahi baitu. Poderea berak duelako, arduradunak, koskoildunak, poderea baitute gehienetan. Eta biztan dena, zu, pariantzira, uzkurtu nahian ari da, zuk ez baitit zu ura bezain koskoile dejak. Eta sasi etimologia baten seinan edo, ardura, har, dura, dura edo gogorra bezala badakizu. Hararen mundua beraz arduradun mundu hori, baina arduradun horiek, zoritxarriaz, ez dute delakonik astapenean aipatu arrangura hori. Segur, arrangura gehiago kaitea itogarria baita, eta ni haurek hori baitakitu zu <laughs> zer den, baina doen bat arrangura ukaitea gomendan gari izan daitezke. Eren egun gertatu zait zerbait eta konatuko da, dautziet horren adibidea. Zerga etxat eh, joan behar izan dut, deklarazio paper bat <laughs> emila, eh, 2008koa biztan dena, eta galdia bainoen. Hene utxi karagarria galdu dut paper bat administrazionak emana, ebe tampienetako. Baina, ebe, administrazionek justuki petio bat ere egin du. Ene izena gaizki emana zen 2000 bakizu horretan. Arbel Bide, Abdel Krim, Arabiak izen horiek, eh, denak berdin adira gaina horretan. Eta gina, nik ditzen naiz, Nora, Nora, hori, bai segur, ni Arabiak anez, eta horiek obe hemen dikampo. Beaz, hor, erdi futuituik gaizki emana zuten ene izena. Eta beaz, ahera gunera joiten iz, ene papera inbila. Lana afite bururatu nahia nahi zen, delako arduraduna, ahera ez nuela deklarazioik egine urte hortan, eta nik baietz, eta justuki izinarekin trompatu zirela, eta ura ezetz, eta nik nuela pa, papera berriz bete behar delako urte hortako deklarazio nahi okaiteko. Eta nik ebe eh, deia ina nuela lan hori eta arke jes. Ha, zuk diozu hori, bai, egia da nik diaturi egan eta berak ebe eneitzadu bakarrik, baina hura arduradun eta ez arranguratua eta ez arduratua eta ni berdin parean arranguratua, baina ardurarik gabe. Eta azkenean, atseman zen bere papera. Bere nausia deitu du, fite-fite, bi segundaz atseman du ar arduradun horrek paper hori. Eta be, gure arduradun tipi hori, ba, irri tipi batekin. Agurtu ninduen, gaizki ulertze tipi bat izan dela. Ha, zein ongi den eh, bizi eh, arrangurari gabeko arduradun hori. Barkamenak eskatu dizkizu? Ez ez, nik nuen gaizki esplikatu, hara. Zemat ardura. <laughs> Hori da. Watzan berri zahe ala horrentxen ganat pausalditipi baten egiteko bluz aholkiak entzunikoa ikuan zer? Arrunt estelo ezberdin batean, oa ikaldin entzunen dugun uh, eh, musika laria irlandesa dugu, Antoni Obrezkei deitzen da. Untsa huzkatzen duk, eh? Ha, Obrezkei, eh? eh? unek piano adjotzen dik, eta... Enean bate ezagutzen generteko eta ez txat gauzondik erraiteko musikalari untaz. Bena, eh, musika hutsa, ala. E, eta ez bakarrik, justoki. Eta aitatu diat zenta, unek uh, eh, egindeiku bizkaia maitekan kant, gue e famatien versione bat. Benitu eh? Bai. Berzione, bon, labur bat, minuta eta amairu segundaz, kantatzen deiku Bizkaia maite, amini bat tango moduan. Eh? Oh. Oso polita, eta uh, segidan baduk uh, pieza bat instrumentala, deitzen dena Nostalgia de Gernika. Odean, segur aski gizon unek Euskal Herria ezagutzen dik, ez dakit nolaz, bena berdin ibiliduk, eh? Mm-hmm. eta ordin, ebe, bi pieza hoik atzamaiten aldia, eh, Ready to Sail deitzen den uh, bere diskan, Eh? Hala, eh, bizkaia maiteen zuten dugu lehen lehenik eta ondutik nostalgia de Gernika. Bom, guke hie nostalgia ukenen jago zen eta desken egun goiz ez zeman aldia desagertzen meita herri horat hartin ot, hei gau entzunen. O, entzun diat ez aski odimata egiten, <laughs> odean kamporatu izala, he? Eh? Eh, eh? ez dien ahi ben, ez eh, hori horrean. Ez duk saltzen, Bon, be, zena. gorrasuak saltzale hobeki jatekilako espantxeekin batzen gutzak euskali hatik. haietek uh, eh, bere argdiguziak bibilkatu ditik uh, bere inguian bai ah. Entzindiat eh, hemen Vatikanoko uh, gentik ezagri duti ala horro piskat hmm. berdien bidi nezarteko. Mm, Ardi beltzak ez ditzak maite, ardi bigurriak, nire zelako bigurriak ez dakiat. Ez gaixoa, ez, bon, no, ageriko. eh? Bai. maglia maite Azzo goise ani cusi sin duda Shoi ne go shuri shansia Urlu sua Nere gogoare Erzatik Zure usa in gozo amodioa itxasoa ere baitan zartzen. Atzokoizean entzun nuen, zure berbaren oiarzuna, zure kantaren ferka, bihotzean kirika, eta oiarzunaren Hauntzita zunean, hor izan Txauk ega, ega esken egin goiz batez hau ala duala, hatik urrentzeko hamasei gerren menteko bidajant baten eh, kronika batita patuko gia. Nihurkestak isusen zertako, bena jentartiak beti zerbait goraipatzeko, adoatzeko behar esenditu du. Istoia enbarna sudura sartzen badugu gira hortako adibidiak milaka diade. Destordena keia hortaz, zunbait adibide heben heroka ahalgenetzazke. Halanula hego amiketako populiek adoatzen ziren lumazko suge bat. Batin, ketzako alt ekin agertzen zen, bestian, kulkan edo koo zavui, eta e, ehekalt izena ekin. Artetik eraiteko atiatiaguiak beti pentsatu izan du rekalt izena ehekalt jinko izen hartaik horra zela. Prefosta, goe familiak ikerketak egin dutu eta goe atiatiaren ustekei ahoi ahinska zela agertu zaiku ohartu gelaik atiatiaen familia petinatzela rehegitik hat etzela sekulane nihuatzotukatu. Ataratzeko merkatialat, heltu bada. Bena nihula ze hego amiketako handes aldialat. Bena utz ditzadan etxeko kuntiak eta berriz utzul nadin sinhezmen arraueta. eta. Gutaik ulanago, bia kaparez ungatuik eta okolui baten koltietan itzatuik izan zen tristan bate adoatu umenda. Sinhezmen destordenaiena agian, hamasei geren menteko bidajant baten karnetetan agertzen da. Bidajant hau, Berta Galbraid deitzen da. Eta be kronikak, nerem bidajabiliz itxasorum librian jakur geidia. Kronika hoien lehen horian, emaztiaren ohar bate agertzen da. Ez dut untzik sahatu nahi, ez eta egunoz gizon baten bazkaia prestatu nahi, haboziz oluen bazkatzeko hartoik bihikatu nahi. Bada hamabost urte ezkuntuik nizala eta senhara maite dudalako alegia egitez aspertuik nago. Mundiaen gainti nua. Ondoko izkibietan han hor ikusi gaizetaz mintzo da. Milasei egun eta hoita bosteko agorilaen hoita sortziko eguna ipatzen dialaik, huna zer iakur daitekin. Egunak dia oi hanarteko kinta hersietan bagabiltzala, gizunak ereus dia. Lanhua darek bista musten deikie eta kabale karranka bakotsak larian latza sortzen deikie. Lautan hoita zazpi partitu ginen, mintzon itzaizien juntan hamalau baizik ezgia. Geihenak sykharak eman dutu, fraidiak aldiz hur gaitzek jinkua deitu die, bena etzaie agertu. Bizik dugun mandopaia urhez kargatuk da, bena etzaiku deuzetako balio. Batzen zaizkun hatu bakanak txusto dia. Berta Galbraitek runtsago dio lepo baten behea sartu ziela. zabal bat agertu zeiela eta haen erditan lasto eta ostoz egin herriska bat bezala bazela. Hande saldeko uhaka nehiatu populiaen hibuian sartu zien eksploradoreak. Jeraikitzen du eranez, hian sartu orduko gaisa drole bat begiala jauzi zeitan. Suak eman ahal, mukiak ikusten utian, izan ledin beharietaik edo lepuetaik txilintxau, edergailu ziela pentsatu nian. Zumaitek, ukaian kariatzen zutiene. Plaza erditan, totem gizako txutikuak agei zien. Hariz edo egurez, eta haietan txilintxau berrize mukiak. Ordi alarte egiten bidazetan ez nian txekulan holakoik ikusi. Ze de brutako hainbeste muki. Zer ote da hoien bete behara edo eranahia. Emeki emeki indiano hoien mintzajiaz jabetuniz. Eta hi hartako bizizalekin harremanetan txartua halizan azkenian kumprenitu dut zer zen nukizione hoien arrazua. Berta Galbraiteko kumprenitu zian hau zen. Uhaka nehiatuko indianu hoiek jinkuetan eziz egian sinhesten ziela. Herri alde gehienetan balin badiogu egia hauren ahotik elkitzen dela, aitzitik uhaka nehiatu tarek hauren txuduretik elkitzen dela uste die. Egune, hat bakantzaz duanak, klinexak ikusiko dutu bazter guzietan, Eta ez dezala otoi herritaren aitzinian reprotsurik egin haien lazukeiaz, afrontu handia egin beileikie. Ezen, uhaka nehiatun, mykiz beteik dien klinex hoik, errelika beitia. Guke, ezote dutugia ez zurpruska helibat errelika saintutzat hartzen, ordian, zergatik ez klinex edo bukanazak, Halabazen eta espazen, kontatzeko pu, goxua zen. Hara zertan urentzen den neskenegun goiz bat, eh, zo hartio bat artetik eraiteko eventi goiti neskenegun Goiz eh, zameketaik eguerdita, ez da tekila ez iparlei hotik eta ez neskenegun goiz bat ezik, zen eta herri urratxa eguna arte, sokatira berezi bat, behituk ez iuskali ikastolako guraso ez berdinek soka alde batetik eta bestiala tiatuko die, paidia pantzo irigarai datekilaik. tekilaik. Laurentxek galtua pautsatu du, zentako ote ordezkatze hau izan zen, ez ote zienez aski audientzia egiten ipar lehotik eta neskenegun goiz batezek. Hala, galtua eginik nik dio dian, maiatzetik goiti eta artian BBC. Halbezain, untsa, atiatia! Euskari horatiak!